են Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակել են իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ առաքելությունը վաղն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու հադրութի շրջանի ուղությամբ Ղարախամբելիի մոտակայքում։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 3-ին ընդունել է Թուֆենկյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Արցախ ժամանած մշակույթի գործիչների մեծ խմբի, որի կազմում էին հանրահայտ երաժիշտ եւ կոմպոզիտոր Սերժ Թանկյանը, Կինոռեժիսոր, սցենարիստ Ատոմ Էգոյանը, բարերարներ եւ Արցախ ֆոնդ կազմակերպության ԱՄՆ մասնաճյուղի ներկայացուցիչներ։ Հանդիպմանն արծարծվել են Արցախի կյանքին, պետականաշինությանը, տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին, հայրենիք սփյուռք կապերին առնչվող տարբեր հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կարևորել է նման այցելություններն Արցախ, նշելով, որ դրանք դրական ազդեցություն են թողնում հանրապետությունում մշակույթի զարգացման, Արցախն արտաքին աշխարհին ճանաչելի դարձնելու եւ ներհայկական կապերի ամրապնդման վրա։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղեր ձեղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո Սերժ Ազատի Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմաննից շնորհավորում եմ ձեզ եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին 2017 թվականի ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների կապակցությամբ։ Ընտրություններն անցել են ազատ եւ ակտիվ մրցակցության մթնոլորտում, ինչի մասին փաստել են միջազգային դիտորդները։ Համոզված եմ այդ ընտրությունները եւ ձևավորվելիք նոր համակարգը կնպաստեն Մայր Հայաստանի հետևողական զարգացմանն ու զորացմանը, կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը եւ հայոց անկախ պետականության ամրապնդմանը։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում խաղաղություն, հաջողություններ եւ ամենայն բարիք ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հաղթանեկի առիթով նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորհավորել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասվում է. Մենք այս ընտրությունների ժամանակ տեսանք քաղաքական ուժերի աննախադեպ կոնսոլիդացիա, Քաղաքական համակարգում ըստ էության չկար որևէ ազդեցիկ քաղաքական ուժ, որը դուրս մնացած լիներ ընտրապայքարից։ Դա եւս մեկ վկայություն էր այն բանի, որ համանդրությամբ կանխորոշված մեր քաղաքական համակարգի շինարարությունն ընթանում է ճիշտ ճանապարհով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին ընտրություններին այսպիսի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա յուրաքանչյուրի ներգրավվածության եւ յուրաքանչյուրի դերի կարեւորության ընկալման ամենալավ ցուցիչն է մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարության մեջ։ Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Եվրամիության խոսնակը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելության նախնական եզրակացության համաձայն ընտրությունները լավ կազմակերպված էին եւ ընդհանուր առմամբ արկա էր հարգանք հիմնարար ազատությունների նկատմամբ։ Եվրոպական միությունը հետամուտ է Հայաստանի կայուն, ժողովրդավար եւ բարեկեցիկ ապագային։ Ով էլ ընտրություններում ընտրվի ժողովրդի կողմից, ես ընդունում եմ իմ ժողովրդի ընտրությունը։ Այս մասին ասել է լեգենդար շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը, պատասխանելով Հայաստանի ընտրությունների վերաբերյալ հարցին։ Երկչի խոսքով ինքը չի ցանկանում խորանալ քաղաքական հարցերի մեջ։ Եթե այդ մարդն ընտրվել է իմ ժողովրդի կողմից, նշանակում է նա իմ նախագահն է։ Անկեղծ ասեմ, ես չեմ սիրում մարդկանց, ովքեր մեկնում են այլ երկրներ ու քննադատում իրենց երկրի քաղաքականությունը։ Այդ պատճառով էլ ինձ համար ամեն ինչ գերազանց է։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը հարցազրույց է տվել news.am վերլուծական լրատվական գործակալությանը։ Հարցին թե որքանով են ապրիլյան իրադարձություններն ազդել պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշման վրա, արտաքին գերատեսչության ղեկավարը մասնավորապես պատասխանել է. Պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը չի ենթարկվել որևէ փոփոխության։ Այս համատեքստում տեղին է խոսել միայն մեր դիրքորոշման կոնսոլիդացիայի մասին։ Արցախի ժողովուրդը եւ իշխանությունները հավատարիմ են իրենց ворթեգրած ուղուն՝ կառուցել եւ զարգացնել անկախ ժողովրդարական պետություն եւ հասնել նրա միջազգային ճանաչմանը։ Համոզված ենք, որ ապրիլյան ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից կատարված բազմաթիվ ռազմական հանցագործությունների եւ միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտումների վերաբերյալ աղակող փաստերը պետք է հասու լինեն միջազգային հանրությանը եւ ձեռնարկվեն բոլոր միջոցները հանցագործությունների մեղավորներին դատապարտելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Դա է միակ ճանապարհը կանխելու նման ոչրագործությունների կրկնությունն ապագայում։ Այս ուղղությամբ մեր կողմից արդեն որոշակի աշխատանքներ են տարվել։ Շամյանի շրջանում սկսվել են Գառնանացանի աշխատանքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Խաչիկ Գալստյանը շրջանի 3 նորմանաշիտ, ակնաբերդ եւ ծար համայնքներում 11.5 հեկտար կորնգան է ցանվել։ Շրջանի ցածրադիր համայնքներում սկսվել է նաեւ կարտոֆիլի ցանքը, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Դեռևս նախորդ տարվա աշնանը շրջվարչակազմի գյուղատնտեսության բաժինն ըստ համայնքապետերից ստացած դիմումների գյուղատնտեսության նախարարությունը ներկայացրել գարնանացան սերմերի հայտեր։ Սերմացուների ձեռքբերումն առաջնային է, որպեսի գարնանացանը բնականոն կերպով շարունակվի, ընդգծեց Խաչիկ Գալստյանը։ Մեր զրուցակցի փոխանցմամբ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից գարնանացանի հողատարածքներն ավելացնելու նպատակով ներկայացվել է նոր ծրագիր Որոշակի պայմանների ապահովման դեպքում բնակիչներին անհատույց կերպով կտրամադրվի յուղատու մշակաբույսերի, հատիկանդեղենային մշակաբույսերի, բանջարաբոստանային կուլտուրաների, եգիպտացորենի արվույտի սերմեր եւ պարաշտանյութեր։ Մեր շրջանում նշված մշակաբույսերի համար հատկապես նպաստավոր է ակնաբերդ համայնքի կլիման։ Ծրագիրն այնտեղ կներկայացվի բնակիչներին։ Նշեց Խաչիկ Գալստյանն ու ընդգծեց, որ այս բոլոր ծրագրերը խթան են դառնում բնակիչների համար, առավել շատ հող մշակել։ Տեղեկացնենք, որ այս տարի շրջանի բնակիչներին տնկիներ տրամադրելու պետական ծրագիր չկա, սակայն անհատ մարդիկ ձեռք են բերում տնկիներ եւ այգիներ հիմնելու ծրագրեր ունեն։ Եղանակը նպաստավոր է եւ գարնանացան մշակապույսերի եւ ծառերի համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մոսկվան պատրաստ է դառնալ Արցախյան հակամարտության կարգավորման երաշխավոր, եթե Բաքուն եւ Երևանը համաձայնության հասնեն։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել խնդրի լուծման այն տարբերակին, որը կբավարարի բոլոր ներգրաված կողմերին։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերելու դեպքում պատրաստ ենք մյուս միջնորդների հետ դառնալ կարգավորման երաշխավոր, ասել է Լավրովը։ Նախարարը նշել է, որ միջնորդների աջակցման շնորհիվ կողմերին հաջողվել է զգալիորեն մոտեցնել դիրքորոշումները մի շարք վիճելի հարցերի շուրջ։ Հիմնականում համաձայնեցված են կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Սակայն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը տարբեր կերպ են տեսնում դրան կյանքի կոչելու հաջորդականությունը, հավելել է Լավրովը, կոչանելով Երևանին եւ Բաքվին քաղաքական կամք դրսեւորել եւ պատրաստական լինել փոխադարձ զիջումների։ Հարաբերությունների այնպիսի մակարդակ, ինչպես Հայաստանի հետ, տարածաշրջանում Ռուսաստանը ոչ ոքի հետ չունի։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Պետդումայի падգամավոր ԱՊ երկրների ինստիտուտի ղեկավար Կոնստանտին Զատուլինը։ Նրա խոսքով վերազինումը Զորքերի միացյալ խմբավորման վերաբերյալ ստորագրված համաձայնագիրը պետք է համոզեն Հայաստանին հարաբերությունների անկախտելիության մեջ։ Հայաստան սպառազինություն մատակարարելու ենթատեքստում նա կարծիք է հայտնել, որ ռազմական գործողությունները հազիվ թե վերսկսվեն այն նույն ինտենսիվությամբ, ինչ անցյալ տարի։ 2015 թվականից ապրիլի 4-ը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշման փրճակվել է ականային վտանգի մասին իրազեկման եւ ականաձերծման գործնեության աջակցելու միջազգային օր։ Այդ կապակցությամբ Արցախում ականաձերծման աշխատանքներ կատարող Hello Trust կազմակերպությունն այսօր կազմակերպեց միջոցառում, որին հրավիրված էին հանրապետության վարչապետը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արայիկ Հարությունյանը հալոտրաստ կազմակերպության Ղարաբաղի ծրագրի ղեկավար Աշբոդիի ուղեկցությամբ նախ շրջեց ու ցանոթացավ ցուցադրման ներկայացված ականների նմուշներին ու այն գործիքներին, որով կատարվում են ականաձերծման աշխատանքները։ Ներկայումս հալոտրաստի աշխատանքային քարտեզում արկա է 95 ականապատ դաշտ, որոնք Աշբոդիի հաշվարկներով պետք է ամբողջությամբ ականաձերծվեն մինչև 2020 թվականը։ And with continued leadership, support from our partners and above all clearance. Մեր գործընկերների շարունակական աջակցությամբ եւ ականասերմամբ մինչեւ 2020-ը Ղարաբաղի քաղաքացիները կարող այլևս շտուժեն եւ չհաստվեն Վարշապետը շնորհակալություն հայտնեց հալոտրաստ կազմակերպության Ղարաբաղի ծրագրի ղեկավարին եւ այն դոնոր կազմակերպություններին, որոնց շնորհիվ իրականացվում է հալոտրաստի մարդասիրական ծրագիրը։ կար ճանապարհներ, որոնք անցանելի են դարձել, ինչև այդ արգելված է, բայց դա չի կարևորը, ամենակարևորը մարդկային կյանքն է, որը կարող է ամեն վարքյան վնասվել։ Սա ինչ երևացող մասն է եւ իմ բոլոր հանդիպումներում կարևորում եմ նրանց աշխատանքը, ծառայությունը, որ տասնյակ հարյուրավոր մարդկանց կյանք բարօրություն է հրկվում, որը տեսանելի չի այսօր, բայց որը կարող է լինել։ Վարչապետը բարձր գնահատեց նաև կազմակերպության ներդրումը պրոֆեսիոնալ սակրավորների պատրաստման գործում, նշելով նրանց աջակցությունն ապրիլյան պատերազմի օրերին ու դրանից հետո։ Միևնույն ժամանակ նա տարակուսանք հայտնեց 2020 թվականին Արցախն առանց ականների տեսնելու Աշբոդիի ծրագրի ժամանակացույցի իրականացմանը։ Հալոտրաստի Արցախյան ներկայացության պատասխանատուն սակայն հիմնավորեց իր պնդումները։ Now, what I was explaining was that with the introduction of the Australian Mine Lab, այդ ականները շատ ավելի հեշտ կլինի գտնել ավստրալիական նոր դետեկտորի միջոցով, որ ավելի կարագացնի այդ process-ը։ Այսինքն շատ բան է փոխելու այս տեխնոլոգիան, այս դետեկտորը։ Եվ ինքը հավատացածա, որ մինչև 2020 թվականը հնարավոր է քան ականաձերծումը կատարել, եթե կարողանան բոլոր ֆինանսավորումը ստանալ եւ կարող են ներդնել։ Այդ տեխնոլոգիաները ներդնելու համար միջոցներ կլինեն, նշեց նա։ Պարզվեց, որ այս հարցում Աշբոդիի վստահությունը նույնպես հիմնավորված է։ What the reason why I can say it with such certainty is because of our anonymous donor and the match funding. Մենք վստահորեն այդքան հայտարարում ենք, քանի որ մենք ունենք մի հատ անոնիմ դոնոր, որ խոստացել է, ինչքան որ արժեքը կա, դրա կեսը վճարելու է։ Եթե մյուս կեսը մենք կարողանանք գտնել, բայց իր կարծիքով դա հասանելի է եւ այդ ճանապարհին ենք արդեն որ իրականացնենք։ Բայց իհարկե մեզ պետք է աջակցություն եւ օգնություն։ Հարցին թե ինչպիսի ուշադրություն է դարձվում հանրակրթական դպրոցներում ականային վտանգի մասին իրազեկմանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը պատասխանեց բայց պատերազմական գործողությունների ավարտելուց հետո երբ արդեն խնդիր կար, որ հատկապես պատերազմական գոտու բնակավայրերը ականապատված էին, եւ նույնիսկ ասենք թե ժամանակին ասենք երբ որ ավիառումբերը ինետվել, չպայթված ռումբեր կային հայտնաբերվում էին, եւ այդ աշխատանքները սկսեցին դպրոցներում նախ բացատրական աշխատանք, ծանոթացրեցին ականների տեսակների հետ, հատուկ պլակատներ դպրոցներում կախվեցին, աշակերտներին իրազեկվեցին եւ այս աշխատանքները հիմա շարունակվում են 11-ական ժամերին, որը ազգերն ականների մասին զրույցներ կազմակերպում է երեխաների հետ։ Քիչ չի եղել այն դեպքերը, երբ երեխաները ասենք թե խաղալիս հանդիպել են նման ականների եւ երազեկերին ու ասենք համապատասխան կառույցների կողմից վնասազերծվել են։ Իրազեկման աշխատանքներ իրականացնում է նաև արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, ուշադրության կենտրոնում պահելով հատկապես գյուղական համայնքները։ Ծառայության շտաբի օպերատիվ կառավարման բաժնի պետ Կարեն Ավետիսյանի հաղորդմամբ 2017 թվականից շրջաններում գործում են սակրավորական խմբեր, որոնք արձագանքում են չպայթած նյութերի մասին ահազանգերին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրապարակել է Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունից դժվարների եւ քաղաքի բուժհաստատություններ տեղափոխվածների անվանացանքը։ Ըստ նախնական տվյալների նրանց թվում ազգությամբ հայ չկա։ Հիշեցնենք, որ 3 Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյի կայարաններից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Զոհվել է 14 մարդ, հաղորդվում է 50-ից ավելի վիրավորի մասին։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօրվանից երրորդյա սուք է հայտարարվել պայթյունի հետևանքով զոհվածների հիշատակին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում 3 տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունի կապակցությամբ, որը մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Հանրապետության նախագահը վստահություն է հայտնել, որ Ռուսաստանի քաղաքային եւ դաշնային մարմինները կանեն ամեն հնարավորը, որ เป զի բացահայտեն տեղի ունեցածի պատճառները։ Նախագահ Սարգսյանը խնդրել է իր կարեկցանքի եւ զորակցության խոսքերը փոխանցել բոլոր նրանց, ովքեր հարազատ եւ մտերիմ մարդկանց կորուստ են ունեցել, ինչպես նաեւ շուտապույտ ապակինում է մաղթել բոլոր դժուժասներին։ Հայոց ցեղասպանության փաստը պետք է մեկընդմիշտ ճանաչվի։ Ամերիկայի ձայնին ասել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Դեյվ Թրոթը, ով Կոնգրեսի ստորին ներկայացների պալատ հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման եւ ապագայի ցեղասպանությունների կանխարգելման օրենքի նոր նախագիծ է ներկայացրել։ Կարծում եմ Միացյալ Նահանգների համար շատ կարեւոր է մեկ ընդմիշտ վերջ դնել այս բանավեճին, ճանաչելով եղածը։ Դա կարեւոր է նաեւ հայ ժողովրդի համար։ Աշխարհահռչակ երաժիշտ Էլթոն Ջոնը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը սարսափելի երևույթ է համարել։ Ուրախ եմ հայտարարել խոստում ֆիլմի ցուցադրման մեկնարկի մասին։ Դա հայոց ցեղասպանության պատմությունն է, որը տեղի է ունեցել առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Այնինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում սարսափելի է, դա սխալ էր։ Եկեք պահենք խոստումը երբեք չմոռանալ եւ առաջ տանել մարդու իրավունքները, որտեղ է լինենք ու ինչպես կարողանանք, նշել է Էլթոն Ջոնը։ Մարզասերների համար Ապրիլի 12-ին UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինը կայցելի Հայաստան։ Հիշեցնենք, որ Չեֆերին 2011-ից 2016 թվականներին եղել է Սլովենիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը։ 2016-ի սեպտեմբերից հանդիսանում է UEFA-ի նախագահը։ Մարնամարզության Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը հայտնել է այն մարզիկների անունները, ովքեր մասնակցելու են Եվրոպայի առաջնությանը։ Հաջորդ տարվա Եվրոպայի առաջնությանը պետք է թիմով մասնակցենք։ Հավաքականում հիանալի մտնոլորտ է։ Ավելի լավ չէր կարող լինել, ասել է նա։ Եվրոպայի առաջնությունը կկայանա ապրիլի 19-ից 23-ը Ռումինիայում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։